maana pana ni kuna huyo eh khalas alaykum nimeingia sasa hivi hapa lakini kasamada mada inajielezea na mimi huwa kuna kitu kinani kuaga kinani nasikia sikia wanasema kwamba wanasema kwamba muziki kwa mfano kama kaswida wao wenyewe peke yao ndani wakasikiliza kaswida inafaa. Sasa nilikuwa na, naomba kupata ufafanuzi juu ya hili jambo, maanake limekuwa linanitatiza siku nyingi kwamba kwa mwanamke wanawake au mwanamke akiwa peke yake labda nyumbani anaweza akasikiliza kaswida. Nilikuwa na, naomba ufafanuzi juu نعم جزاك الله خير بارك الله فيك كوانزا كبيسة يتكى تفهم كوانزا قصيدة معناها كالنيني أصلي معنى قصيدة نيني قصيدة نينين لك يا رابو نا أصلي قصيدة نمشيري مشيري أنا يعني يتوى قصيدة كيف هابا هو جوتاتا كتك كفهام معنى قصيدة كما في لي أناشيد أناشيد أصلني أنشودة مشيري anshada shi'r yani qala shi'r lakini lilipopatiwa jina hili zikaitwa nyimbo hili jina ikaleta utata na vile vile kasida kasida ni mashairi mtu akiandika mashairi waambiwa hadhihi qasidatu طيب hii ni kasida yake طيب lakini ilipokuja sasa nyimbo zikaitwa kasida masufi walipokuja wakatoa nyimbo zao kisha wakaziita kasida sasa ikaleta utata baina ya maana halisi ya kasida inapoambiwa haina neno ikatatiza na maana ambayo kwamba ni ya nyimbo yaliyobandikwa mwisho hizi zama za mwisho kwa hivyo hapa atakuja tufafanua baina kasida maksudio nini ikiwa ni mashairi basi mashairi mtu kusikiliza sawa ni mwanamke ni mwanamume yaliyosomwa kwa sauti ya kusoma mashairi inayojulikana haina ishkali lakini mashairi yaliyoimbwa yashatoka kwenye hali hiyo imeingia kwenye steji ya kuwa ni nyimbo na madamu ni nyimbo zinazoingia katika vi, ile ta, yani definition ya nyimbo na maelezo ya kueleza nyimbo ni kitu gani itakuwa ni haramu sawa kwa mwanamume au kwa mwanamke hii ni asli taib nyimbo za haramu ni haramu kwa mwanamke au kwa mwanamume awe hadharani awe mafichoni wao wanawake peke yao au kuwe kuna nini ikhtilat baina wanawake na wanaume yote inakaa ni haramu ila haramu unazidiana lakini hapa suali litakuja pengine sijui kama makusudio yako unakusudia haya au unakusudia lingine wanawake kuna hali wamejuzishiwa baadhi ya mambo katika hali fulani siku ya idi na siku ya harusi taib wayo watakuwa ni wenye kutoa unshuda mashairi wasome kwa sauti zao wenyewe wakipiga na dufu hii imekuja kuruhusiwa kwa wanawake katika minasaba hii miwili iliyotajwa minasaba ya furaha taib wanawake peke yao na lidhalika utapata wema waliotangulia katika swala la dufu likitajwa wasema hili kwetu wanaofanya ni wanawake au utapata ni wanaume makhanithi yani bimaana wamejifananisha na wanawake haina maana makhanithi kwa kuwa wanafanya tendo la liwati la yoyote aliyojifananisha na mwanamke kwa jambo ambalo kwamba ni katika mambo ya khasi ya wanawake huitwa khanithi huitwa mukhannath طيب مخنث kwa hivyo wakasema kwa kuwa dufu kwa sababu hujulikana katika uislamu imejuzishwa kwa wanawake siku za nyimbo lidhalika hata hadithi ya aisha mtume alipomwambia mungekuwa mmesema atainakum atainakum fahayana wahayakum taib akamwambia yani mngekuwa yani mmesoma mashairi muka mkashindikiza ni yaani kwenye harusi sababu ni sehemu ya furaha kwa hivyo ni sehemu imejuzishwa kwa wanawake ikiwa ni hili makusudio yako hakuna ubaya kwa wanawake katika minasaba ya furaha na haina maana wasikilize anashid hizi tunazojua tunazozungumza zilizobandikwa leo kwa kwanza anashid islamia haina maana wasikilize hizi kasida za kisufi hapana twasema wao wenyewe kuimba na kupiga dufu katika minasaba ya furaha kuimba bimaana kusoma yale mashairi kwa ile urfu iliyoko katika harusi za kike inayojulikana kutoka zamani lakini masala ya kuwa zitiwe hizi anashid au nyimbo midundo taib kwa, kwa kipengele kuwa walioko ni wanawake peke yake hilo halijuzishi sawia na suala lingine ambalo kwamba wanawake wengi hapa huenda huenda yani kombo masala la kudhihirisha uchi wake mwanamke mwanamke anapojiona ako yeye na wanawake wenzake wengine huona si lolote kudhihirisha sehemu katika uchi wake akadhihirisha kifua akadhihirisha paja ha, kwa sababu eti walioko ni wanawake hapana haramu aura kumuonesha yoyote mwanamke anapokuwa na wanawake kitu anachojihusishwa kuweka wazi ni nyele na shingo mikono na miguu katika miundi peke yake lakini ile aura shadida kutokea sehemu ya chini ya shingo mpaka kufikia kwenye magoti hajuzu mwanamke kumdhihirishia hata mwanamke mwenzake lakini utapata leo jamii za kiislamu nyingi katika wanawake wanapokuwa peke yao wanaona si chochote aweza kudhihirisha uchi wake sawa ni kifua au ni tumbo au ni paja ah, hasa inayokuja katika minasaba hizi za sherehe ah, katika mapambo kufanyiwa sehemu za mapambo utaona yani wanafanya adi kwao si chochote hadha haram sawa kuna mwanamke kuna mwanaume leo taib twende kwa wanaume tuseme haya wanaume pia nao wadhihirishiane uchi kwa sababu wako wao peke yao <laughs> itakuwa ni hatari hini hadha la yajuz sawa ni katika jambo hilo la nyimbo wakiwa wanawake peke yao madamu nyimbo ni ya haramu itabaki ni haramu vile vile واو يفك ياو واو طيب نم فان ليوتو فان مسألة عورة نعم طيب والله الموفق نعم الأخ بلال كتك تلقم تنبتي فرصة يكون زمزة آه، الأخ بلال كما يوكو بيني بعده يوكو أما كما هيوكو خلاص متومجيني كما تقوى منهم كونو أتبيه ونفاسي الأخ بلال كونو سيسي طيب no na hakuna سؤال swali ولا نعم يا أخ عبد الله طيب تفضل طيب الأخ عليكم السلام ورحمة الله وبركاته الأخ بلال naona amekuja آه طيب تفضل Naam, afwan. Uh, swali langu ni kuhusiana na nasaha zako kwa sababu kwa kiasi fulani nimekuwa nikiathirika na hawa wanaoimba anashidi wanaosema ni anashidi islamia uh, sasa naomba nasaha zako ku, kuwasikiliza hata mawaidha yao durusu zao وإياك وإياك نعم آه، بارك الله فيكم جميعا كيو جملة متو هنا السحي وكسكلي زوات واستقامة كوانزا كبيسة مسألة يا أناشيد حذاري حذاري نو تهذريش سانا سؤال لأناشيد نا نجام مهم مسلام أو نو فهام وكن فهام شيطاني ننجي زاكي شيطاني ukimfungia njia hii ni hujaribu kutolea njia nyingine akiona hili liko wazi zaidi unalitambua na huwezi kulisonga anajaribu kukufichia fichia na kulipamba kwa njia tofauti taib hiyo ndio hali ya sheitani na anashidi zinaobandikwa kuitwa ni islamia ni katika mtindo wa sheitani ameuleta alipoona swala la nyimbo limeanza kukimbiwa taib na mtu lau atakuwa ni mtu mwenye insaf na nafsi yake ajaribu kuchukua haya madhara ya nyimbo yaliyotajwa alafu ayapime na kwenye anashid aangalie uhalisia wa anashid katika madhara haya atakuja kukinai mwenyewe leo wanakwambia anashid watu wameacha dini tunawaregesha watu kwa dini kwa hamasa ya dini na kadha lakini hivi, hivi mtu ajiulize yule ambaye kwamba amekuwa moyo wake umekunywa anashid yani umebobea amekuwa ni mpenzi wa anashid hemu ajipime katika yeye كسم مجاكين قرآن جي أكون حلقانيين قرآن والله بلا شك إن كان صادقا مع نفسه أتجون أكم ذيفهم قب وصانا أباند وقرآن نهين ليفو ألي الله تبارك وتعالى هذه هيدز نيبوشن القرآن لأن دو الإمام الشافعي يكسيما وتقول يكون ويما وليتنقليهم فهموا وقرآن أكسيما لمنين والي وليكوجة كتوى زيل تغبير na tukaona makusudio ya taghbiri nini ni hizi mfano anashid zinaoitwa leo hii maneno yenye kulainisha nyoyo maneno yenye kufanya watu wafanye wa wawe na zuhdi na ulimwengu yani bimaana wakae mbali na wasipende ulimwengu sana waelekee akhira ukiangalia mambo ya kheri طيب lakini limamu shafii anasema haulai zanadiqa hawa ni mazindiki yasudduna nnasa ani lquran wanawazuilia watu na kunufaika na Qur'ani. Wallahi, hii ndio hali. Nyumba inayopigwa maanashid 24 saa masaa 24 utaiona hiyo nyumba ukiipima katika hali yake na Qur'ani, wallahi utaona wako madhaifu sana. Rubbama ni nyumba haisomi Qur'ani ndani yake, na ikiwa watu wanasoma basi kwa udhaifu na hakuna kunufaika na ile Qur'ani chochote. Na wallahi katika athari ziliyoleta leo hii watu kuvamiwa na masheitani sawa ni kwenye roho zao au kwenye viwiliwili vyao wakadhuriwa na masheitani utapata mlango mkubwa waliowaingilia masheitani ni mlango wa nyimbo kwa sababu nyumba inapowekwa nyimbo hupungua ile nyumba qurani hukimbia na watu hawashughulike na qurani na hali inapokuwa ni hiyo malaika hutoroka nyumba hiyo wakitoroka malaika hutawala masheitani malaika na mashaitani hawakutani sehemu moja na ikiwa mtafanya mambo ya kufukuza malaika kwenye nyumba zenu matarajia nane yataingia kwenye nyumba zenu wakati allah ameweka malaika wenye kuwahifadhi binadamu leo mmewakimbiza hawa wenye kuwahifadhi matarajia vipi jamii zisidhurike na mashaitani leo hili ukienda kwa watu mabanadhari wengine sijui watu wa ruqya au wengine ni wachawi kame basi wengine ni walaghai wakula pesa za watu utaona watu wamejaa milango imefurika yao hii inaonyesha kwa kuwa nyumba zetu zimekuwa dhaifu hali yake na qurani qurani ni hifdhi na himaya inaposoma qurani sheitani hukimbia allah tabaraka wataala asemaje alladhi min shari lwaswasi lkhannas الخناس ابن عباس أسيما هو الذي إذا ذكر الله خنس anapotajwa allahu kimbia wa adhamu dhikri llahi tilawatu lquran sheitani hukimbia na ikiwa qurani haisomwi au haisomwi inavyotakaniwa sheitani atatawala والله المستعان طيب هنا جنب لا كوانزا انا شيد نا وصية وانغو كو اسلام واتو وتحذاري انا شيد نا وين كولينغانيا واتو نا كوهي واتو كوني انا شيد ميونغوني ما ونوجيت مشيخه وفي الحقيقة ني اهل الباطل هم دعاة الشيطان ني ولينغانيز وشيطاني وسابهيني صوت يا شيطاني كما تلفونك كتك آية الله تبارك وتعالى الفوتوينيزا tayib jambo alioliuliza ni kwa kuwa je hawa wenye kuimba anashid ikiwa wana durus tuweza kuzisikiliza ikiwa wana mihadhara tuweza kusikiliza aqulu lak sikio lako mpatie yule mtu ako kwenye istiqama hivyo ndio salafu salih walivyokuwa walikitahadharisha mtu kutegesha na kuliazima sikio lake kwa mtu ambao kwamba ako kwenye upotevu wala usidanganywe na sheitani maanake wengine hudanganyika na shetani akamwambia basi kwani mimi nitachukua mimi ni mtu na akili yangu bwana nitachukua kheri shari nitaiwacha allah tabaraka wa taala hangetutahadharisha jambo la kukurubia maasi ikiwa hiyo ndiyo hali lakini aliyetuumba azijua zaidi nyoyo zetu nyoyo ni dhaifu na sheitani amesimama wima kupoteza watu unapojikurubisha katika sababu za kupotea basi allah tabaraka wataala hukuachilia Allah tabaraka wa ta'ala hukuwa chilia Allah tabaraka wa ta'ala asema wala tarkanu ila alladhina dhalamu fatamassakumun nar msiwategemee na mkarudi mkawaendea wale ambao kwamba wamidhulumu watu wako kwenye maasi wamidhulumu basi msifanye hivyo usije moto ukawasumba na ukawachoma nyinyi pia طيب kwa hivyo mtu atahadhar walillahi alhamd ahlul haqqi mawjudun watu wa haki wako na alhamdulillah durus za watu wa haki ziko na mihadhara yako wa fi dhalika alkifaya kwenye hayo yatutosheleza haina haja tukasikilize watu ahlul batil hata kama kuna baadhi ya mambo wanayo wa ni mambo ya haki lakini madam hum ahlul albatil yutarakun na mtu asihatirishe dini yake kama vile huwezi kuhatirisha afya yako ukamwendea daktari ambayo kwamba si mjuzi kwa lengo au kwa, kwa kipengele kusema ah, lakini kama si mjuzi kwenye jambo hili kwenye lingine ni mjuzi hakuna mtu atasema hivyo daktari akijulikana tu na sifa hiyo kwa kuwa huyu ana uhatari watu wengi wameenda kwake wamedhurikadhurika watu wengi wamepata hali mbaya watu wengi amewakosea katika utibabu pengine wakasababisha kufa ukadha wakadha watu mtoroka wala hakuna mtu atasema ah, basi kwani hivi atakuwa hajui kila kitu cha daktari wataniende mbona masala ya dini tuhatarisha hivi naam والله المستعان نعم Jazakallah khair. Kuna وإياكم jana anaitwa Hassan ameniuliza swali kwa messages. نعم Anasema amesikia khutba fulani نعم ya kwamba music ina yani inafanya mtu asiweze kusema shahada katika time ya mauti naam so kuna ukweli kuhusu hiyo statement ama ni نعم هذا هذا من كلام بعض آه، العلماء أو بعض السلف طيب na hii si kwa sababu ni music peke yake umuman mtu akidumu kwenye maasi katika athari mbaya ya maasi huenda ikamzuilia yeye kutamka shahada na nyimbo ni katika maasi طيب kwa hivyo inaingia kwenye jumla ya haya inaingia kwenye jumla jumla ya haya inavyotakaniwa binadamu ni alivyosema allah tabaraka wataala kukuwa watu wadumu kwenye istiqama ina ladhina qaluu rabbuna allah thumma istaqamu tastaqim tastaqim ala lhaq dumu kwenye haki kwa nini udumu kwenye haki kwa sababu mauti anapokushukia temu yoyote hujua atashuka lini lakini temu yoyote kushukia ikiwa wewe umedumu kwenye haki na kuepuka batil yatakushukia kwenye hali nzuri lakini ikiwa ni mtu ni wa kufululiza na kudumu na maasi hadha yukhsha alayhi anaogopewa huyu mtu anaweza kukumbwa na, ma, na, na mauti kwenye hali ambayo kwamba haitamruhusu yeye kuwa na mwisho mzuri والله المستعان وهذا وجهه hii ndio yani وجه الكلام بارك الله فيكم ميوزك نمين جنيه وكرك معاصي كلها من آه، الأمور الخطيرة أنت كدومنا معصية أنت هو ذاك قصية كان معصية لكن المؤمن يتوب إلى الله المؤمن يتوب في كل وقت إذا أصبح وإذا أمسى يتوب إلى الله تبارك وتعالى كونيني إيشي وكم يجي ما يتسك ما يتسك يا كئيل أو أسكوا كئول إن هي حاجة تبية لذلك تون أذكار الصباح والمساء وتبارا نيجي داني كنا كذهريش أنا كو توبه كو الله تبارك وتعالى hii iliyotakaniwa iwe hali yake akiingia kwenye maasi yatub ila Allah wahadhi hiya listiqama hii ndio istiqama awe ala alhaq na endapo atateteleza akimbilie kutubia lakini kudumu kwenye maasia sawa ni nyimbo au mengineo hadha amrun khatir hadha amrun من الخ... يعني خطير جدا بارك الله فيكم نعم جزاك الله خير وإياكم نعم kauli ya kama si Ibn Qayyim ni salaf nasema kama uwezi control maono yako na matamanio yako ukiwa uko na nguvu ukiwa hai unaweza control unaweza jicontrol time mauti wakati ile mwili yako ni dhaifu sawa sawa eh, jazakallah khair naam so kuna question nyingine jazakallah khair hii kalima hii kalima ni muhimu sana na ni kama ni kubainisha yani taalili hili jambo ikiwa mtu atakuwa amelewa ame ah, bimaana yani amevutika pakubwa sana na nyimbo, nyimbo au maasi yoyote yale kiasi ya kuwa anashindwa kujikontrol akiwa kwenye hali ya siha na hali ya ukunjufu wa maisha mauti hayajamsimamia ataweza kujikontrol na arudi kwenye haki katika wakati ule mzito bila shaka ni jambo la hatari isipokuwa rahma za allah zimteremkie tu basi kabla ya hapo ni mwenye kutengeneza waila ni hatari sana naam aiwa na asema ikiwa ni ala za muziki gani ukubali mbali naam mashairi barakallah fikum ni tungo za maneno ambayo kwamba yako na kufanana mwisho wake au yako na uslubu fulani wa kutiririka wa kufanana na maneno vibwagizo vyake vya kufanana yajulikana mashairi mashairi ni maneno katika maneno kama alivyosema limamu shafii ashiru kalam taib hasanuhu hasan wa sayyi'uhu sayyi. Shairi, mashairi maneno yaliyo mazuri ni mazuri na yaliyo maovu ni maovu. Ama nyimbo ni kuyaimba ima yale mashairi au kuimba maneno mengine, na nyimbo kama tulivyosema ni sauti inayotolewa na yanayoambatana na ile ile sauti katika ala za muziki, sawa ala zile ni physical ala zile au ni masala ya nini ya sauti kukontroliwa na kompyuta ambayo kwamba leo hii imetosheleza hakuna haja ya zile ala kuweko lakini sauti za ala zinatoka ahamu shei nyimbo inaweza kuwa ni sauti tu ambayo kwamba imetolewa kwa mahadhi ambayo kwamba yako kando na mbali na mtindo wa mashairi yanavyosomwa kama inavyojulikana ima wanaume kwa kuigiza sauti za kike au sauti za kike na inapoambatana na ala za muziki ni uzito juu ya uzito kwa hivyo hii ni tofauti kubwa iliyoko nadhani iko wazi sana katika baina ya mashairi na baina ya nyimbo mashairi yanaweza kuwa ni mashairi yatakayosomwa lakini yakiimbwa itakuwa ni nyimbo taib hadha huwa lidhalika fatwa ibn baz niliashiria pale mwanzo nikasema shekhe ameibainisha hii fatwa kuwa hili jambo ni haramu akataja kwa kuwa ni sauti kisha akasema na endapo itaambatana ile sauti kwa kuita mambo ya haramu na mambo mengineyo basi uzito wa uharamu utazidi kwa hivyo yatosha ile sauti hata kama maneno ni mazuri au kukawa hakuna ala yatosha sauti ile ikiwa ni mtindo wa nyimbo itakuwa ni nyimbo na itaingia kwenye uharamu wallahu almusta'an naam na ama masala kuna ala gani itaruhusika hakuna ala inayoruhusika barakallahu fikum ala za muziki zote ni haramu tumesema tu dufu katika munasaba minasabati ya furaha tena kwa wanawake peke yao naam ndio iliyoruhusiwa ziokuja hadithi kuivua hii katika hukmu ya kutojuzu na kuihalalisha wanawake katika munasaba ya, hal, ya, ya munasaba ya furaha ambayo kwamba hakuna maasi ndani yake طيب او si munasaba ya maasi ikiwa munasaba ya maasi huwezi kuchukua hiyo ruhusa kwa sababu hii ni ruhusa huwezi kuchukua ruhusa ya kisheria kwenye jambo la haram mathalan mtu afanya birthday ataka kupiga dufu ah naqul lahu haram birthday yenyewe aslan ni haram lakini tusema sherehe ambazo kwamba za kisheria ayamul eid siku ya harusi kwa wanawake hiyo dufu peke yake barakallahu fikum na hiyo ni ile ambayo kwamba haina vitasa na haijafinikwa sehemu mbili imefinikwa sehemu moja peke yake naam طيب naona katika telegram kuna mtu anauliza swali naona tumruhusu tafadhal unasoma hiyo swali ama nisome nyingine la nimempatia ruhusa aongee sijui sasa kama atakuwa anaongea ama ala kulli hal soma nimeona kama network wake ni weak labda ame- amecute ametoka طيب kuna swali imekuja sema tala al-badr welcoming for Prophet sallallahu alaihi wasallam in Medina. What was it anasema? Sasa kujua kuhusu ya Tala al-Badr. Tala al-Badr ni acting mlioiona ile ambayo kwamba maactors wengi walikuwa makafiri kabisa. I think anamaanisha hiyo the message ha? Ah. The message ni acting ambayo kwamba imeactiwa na wengi walikuwa ni makafiri. Wengine ni waimbaji, wengine ni maactors kina Irene na wengineo wakichukua daur ya Waislamu bali ya masahaba subhanallah leo wallahi angalia athari mbaya ya hivi vitu kuna watu wameifanya hii acting ni dalili akamwambia mbona mtume alikaribishwa tulimuona karibishwa subhanallah tena alimuona mtume karibishwa <laughs> ulimuona vipi allah almustaan na ukija ukiangalia hawa watu walioakti hii jaribu kusearch google uangalie walioakti the message utawaona wengi wao ni makafiri aliyokuja kwa akti kwa kuwa yeye ni hamza alikuwa kafiri aliyokuja kwa akti kwa yeye ni hindi alikuwa kafiri wallahu musta'an alafu ukiangalia acting yenyewe imekuja kugeuza ufahamu makafiri utawaona wamedhihirishwa na mandevu naam pengine mtu atauliza umeiangalia naam nimeiangalia kwa sababu labda kitu kijua ndio uweze kuhukumia kuzungumza taib makafiri wamewekwa na mandevu alafu waislamu ukiangalia wamenyoa vipara <laughs> hivi ndivyo waislamu ulivyo ni kinyume ah, ukiangalia subhanallah mwisho ikiisha utapata imekuja kuonesha kuwa Abu Sufyan hakuslimu Abu Sufyan ameslimu bal jahada fi llah wa hasuna islamu na ukija ukiangalia tu mwanzo na mwisho katika yale maneno imepitishwa na nini Iran na baadhi ya watu wa Azhar طيب kwa hiyo hili kiona tu takinaye kwa kuwa hili jambo jambo baya jambo bovu jambo lililopitishwa na mashia tarajia nini طيب ahamu shay طلع البدر aslan هي ni athari iliyoko iliyopokewa aslan ni dhaifu na kuna katika ula, katika baadhi ya mashaikh wameandika kitabu hasa kuizungumzia hini iliyopokewa kuhusu mtume alipokewa iko athari imepokewa kwa mtume alipokuja madina alipokewa na tala albadr alaina wengine nasema alipotoka kwenye vita taib lakini fi lhaqiqa ukiangalia katika aliyoyataja asema ukiangalia tu ile nyimbo yenyewe ya kuonyesha udhaifu wake ukiangalia ile yenyewe ya kuonyesha udhaifu wake طلع البدر علينا من ثنيات الوداع ثنية الوداع hizi thania ziko kadhaa katika kuingia madina thaniyatul wadaa wanasema inapatikana ukiwa umetoka njia ya sham kuelekea madina wala si njia ya makka kuelekea madina ndo asema huyu aliyozungumza hivi asema huyu aliyoitunga hii nyimbo mwenyewe hajui hajui yani uh, yani uh, ile miji alikuwa haijui ndio maana akatunga vibaya akakosea akaitaja thaniyatul wada yani mtume ametuijia akipitia njia hii ya thaniyatul wada hii ni njia kutoka sham ukija madina si kutoka maka ukija madina aham shay biikhtisar hadha amrun laysa bisahih wala hakuna masahaba walipiga matari wanaume kama ilivyodhihirishwa kwenye the message kwa wanaume wapiga matari wala walioimba barakallahu fikum طيب هذا أمر ليس بصحيح نمت أتجمي دنيا كي كوكوشكو كتوكا كوني قرآن والسنة الصحيحة حتى ضعيفة تشكوي جي ليو تشكو كوني ما تمثيلياتنا اكتنز حتى قام نمو إسلام وميكت جي كو ميكتن مكفيري نعم الله المستعان نعم نعم هذا شيء ثاني نعم. مدينة ليتو مدينة وقتمتم البوفيكا akaigeuza akaiita Madina, lakini waila mwanzo alikuwa akiitwa Yathrib, na hiyo ilitungwa kabla mtume kugeuza taban. Kwa hivyo hii jambo lingine pia, jazakallah khair, ya kuonyesha udhaifu wa hili jambo. Naam, tafadhal tafadhal, kuna mtu kwa telegram, acha aeleze swali. Naam, tafadhal. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Naam, swali yangu ilikuwa kuna jamaa mmoja kwa YouTube nadhani ni very famous pia ambaye amezungumza kuhusu ala za muziki na akazitetea kwamba ni halali Ewa. na akaja hadithi kama ile ya bukhari uh-huh. mara sijui ni dhaifu mara sijui ni hivi na vile sijui kama utakuwa na nia ya labda kuijibu kwa maandishi ama kwa kwa audio pia wallahi hii hii ni shubha ya kitambo na imejibiwa zamani ni shubha ya kitambo na imejibiwa zamani alhadithu sahihun thabit طيب ni sahih ni thabit na wanaoshika jambo hili utapata wo- wengi au wote ni watu wa hawa wataka kuzungumzia kwa hii ni hadithi ni dhaifu kwanza sisi kuna kitu kimoja alhadithu yasihu biahadi amraini imma sihatu isnadihi isnadi yake iwe ni sahih طيب na kunao قواعد نا برينسيبلز دكو كجوا علماء الحديث كجوا حديث صحيح ام صحيح طيب جنبو لابيلي ونسمى تلقي الامه بالقبول تلقي الامه بالقبول كو امه وكبالي حديثي الى امه وته بلا بينغاميزي طيب هيلين جنبو لابيلي ونسمى علماء وحديثي هيلي ني كبوا نوزيتو زايد كل كل لا كwanza لا اسناد كو سبب متومي يسمى هنا امه واكي لا تجتمع على ضلاله طيب نعم هاو فن اجتماع جو يا جامبولا ضلال طيب نعم آه تكي ينقلي صحيح البخاري علماء الحديث واسمني أصح الصحيح سي صحيح بك بكاكي أصح الصحيح ديو صحيح زيد كرك حديث صحيح كون زني صحيح البخاري طيب نهيت متاجة هبك وبخاري ميفاني معلقا لكن لكن جزم به بمعنى أمي سيما موجة كوموجة بخاري قال رسول الله طيب نهيني kuwa sheria kuwa hii hadithi ni hadithi thabit lidhalika utaipata imethubutu katika katika sihaha au, au sunan kutubu kama mtaja abu daud naam والامر الثاني ikiwa isnad ni kwenye yani isnad sahih kiasi kuwa bukhari amefanya jazm kwa kuitaja maarufu ni isnad inakuwa ni sahih inda ulama al hadith طيب jambo la pili sahih al-bukhari تلقاه الأمة ب... تلقته الأمة بالقبول نكتابه مشكوان بالأمة ومكبوكية وقبول كيف تبطى إمكسانيا في تفوتي في لكم فموجة طيب نعم هذا هو أما مسألة يكوجي كتاجة نمت كتوى حجة يكم تجميع آه، أبو محمد بن حزم رحمه الله وذكر في هذا وأخطأ من نشوف الهوى ترك إجماع العلماء الذي نقله العلماء إجماع وترك الآيات وترك الأحاديث الصحيحة kwa sababu ya alimu mmoja ameteleza amekosea ndio mtume alayhi salam anasema jambo alilokofia zaidi ni zallat alim teleza ya alim alimu mmoja ameteleza huyu alimu huyu mambo yote yake aliyoshika hayataki katika mambo ambayo kwamba amesimama kupinga mambo ya bid'a wakadha wakadha la ataka hili tu aliteleza subhanallah min aina hadha ijma' kana qabla qabla yake na ijma' ikitanguliwa la yunqadh bi khilaf خلاف إن وقوعه بعد الإجماع لا يعتبر طيب لا يعتبر والإجماع إذا جاء هو ينسخ الخلاف السابق السابق يعني إذا أجمعوا نعم بارك الله فيك أهم شيء يعني فيه رد العلماء في هذا أظن فيها الكفاية نوات كما هاو بس المسلم ينبغي أن يحذر منهم ماذا يريد هذا الرجل ikiwa huyu si mfuasi wa sheitani na mlinganizi wa sheitani madha yurid min annas atakanini kuingiza uislamu kwenye ala za muziki na muziki ma alladhi yastafiduna min hadhihi lumur kiasi ya kuwa mpaka ajipige kifua kulingania kufanya dawa in lam yakun dai ila sheitan subhanallah madha yastafid wallahu lmustaan naam ايوه تليجرام naam uliza swali kwanza subiri kidogo nani abu rashid ايوه طيب طيب طيب wacha nikusome nasema kuna hii sijui rubub rubub na subha inafanywa katika urusi wa arabu wa mombasa mombasa wanafanya mechi mbili so una, i think unaelewa ama rubub na subha sema sherehe ya rubub na subha wallahi barakallah fik mambo ya kike mi siyaelewi lakini yeye achukua hii principle sawa ni rubut sawa ni subha sawa ni chochote tumesema ina ujuzu katika harusi ni wanawake kuimba wao wenyewe katika yale mashairi yanayojulikana ya kiharusi na saha za kisana sauti zake za kikawaida wanazoimba katika maharusi wameruhusiwa na kupiga dufu na dufu ni ile ambayo kwamba imefunikwa upande mmoja ikifunikwa pande mbili hizi ni ngoma na hazijuzu na isiwe na vitasa sasa baada ya hapo ye mwenyewe atahukumu je rubutu yaingia ama haiingii katika kujuzu taib ala zilibakiao zote nyingine ni haramu njuga maadri ish mazumari maadri ish kullu hadhi muharama la tajuz kwa hivyo ikiwa imekusanya mambo ya haramu sawa ni rubutu au ni subha imekusanya mambo ya haramu ndani yake katika hizo ala au pengine katika mambo mengine hata kama ime, katika hizi zinazoimbwa hapa imefuata viegezo ni dufu na wao sauti zao wenyewe haina shida lakini kukiwa na haramu ndani yake kama watu kutembea uchi kama inavyoeleweka katika harusi nyingi za ki, za kileo watu huvaa uchi wanawake vifua vikawa wazi maungo yakawa wazi bali subhanallah mpaka mengine yasiyosemeka zaidi wallahu lmustaan likipatikana lolote la haramu ma yajuz la yajuz kuhudhuria sehemu kama hiyo hata kama zile madufu wapige peke yake hayana vitasa hayajafungwa pande mbili na hawajatia anashidi wala nyimbo la yajuz jambo lolote la haramu likiweko la yajuzu lhudhur na mtu akienda aende kwa nia ya kufanya inkar hadha huwa naam wallahu alam طيب nafikiri sasa itaweza ruhusu swala moja peke yake tufunge maanake naona muda umeyoyoma sana kuna, kuna mtu ameinua mkono hapa Naam, New- naam. Julius Leeds. طيب وعليكم السلام بارك الله فيك آه، أنا سأرد بالعربية لأنه يسأل عن السؤال الذي سبق الجواب عليه والكل قد سمع وفهم والآن بقي هذا الشيخ هذا الأخ الكريم ما فهم مضمون الجواب أهم شيء يسأل هل آه، الأنشودة هذه آه، طلع البدر علينا التي جاءت في هذا التمثيل المعروف المسمى بالرسالة هل أنا صححتها قلت أنها صحيحة أو أن أنني قلت أنها ليست صحيحة هكذا سؤالك يا أخي طيب أنا قلت بأن هذا الأمر لا يصح أن هذا الأمر لا يصح ومما يدل على أنه لا يصح هو نفس نفس الأبيات يقول صاحبه من ثنيات الوداع يعني طلع البدر علينا من ثنيات الوداع يعني طلع وجاءنا الرسول صلى الله عليه وسلم من قبل ثنية الوداع وثنية ثنية الوداع الوداع تكون يعني من قبل طريق آه، تكون عندما يأتي المسافر من الشام إلى المدينة من قبل الشام وليس من قبل المدينة وهذا يدلك على ضعف هذا الأمر والأمر الثاني الذي زاده أخونا كريم الأخ عبد الله في ضعف هذا الأمر قال أنه جاء في نفس الأبيات هذه آه، أنه أنهم سموا آه، بالمدينة سموه بالمدينة وأنا ذاك لم يكن يعرف بالمدينة إنما كان يعرف باسم يثرب والرسول بعدما حل في المدينة ونزل فيه ونزل في في في المدينة هو الذي غير الاسم وسماه المدينة وعرف بمدينة رسول الله فكون أنها جاء هذا الاسم قبل تغيير الاسم هذا يدلك على ضعف هذه الحكاية واضح أنا أيضا حذرت يعني من من قضية آه، الاستدلال أو الاعتماد على هذه التمثيليات المجرمة أقول التمثيليات المجرمة التي شوهت الإسلام وشوهت السلف الصالح والتي أكثر الممثلين فيها كانوا كفارا كانوا كفارا وشوهوا وبدلوا وغيروا صورة الإسلام حذرت من يعني حذرتهم من يعني الاعتماد عليها نعم طيب آه الأخ عبد الله وفيكم وفيكم وربنا يحفظكم جميعا طيب آه، نونا وكاتي 900 يوما لعلنا نكتفي بهذا القدر نعم تفضل الأخ عمر أيوة عمر عمر محمد أمير تركب أنا منكم ترى اي منكم تربا الأخ عمر ولا تسكي لكني يعني كما كما كما كما أه، طيب طيب لا بأس إن شاء الله لا بأس نعم Mwambie zungumze. الأخ عمر Naam. labda pengine mic yake iko muted hayo haionyeshi kama iko muted Salamu alaikum. salam nilikuwa nauliza tu Ah, kidogo Abu Rashida kuna mtu katika Telegram katika Twitter ايوه الاخ عمر kuna sisi والله ni kama maybe internet yake. انت iko weak Allahu sawa akbar. طيب يلا ان شاء الله tumalize na Abu Rashida hiyo swali yake ان شاء الله tumalize na yeye tufunge kikao Tafadhali. swali yangu ilikuwa where, where else are you online apart from telegram wallahi mara nyingi huwa hatuko online unajua hatuko hatuko viwanjani sasa hivi bado tuko masomoni kwa hivyo hizi ni nafasi tukizipata tu insha allah tunajaribu ku, ku kufikisha waila hakuna sehemu tunakuwa online ila tukiwa online natangazwa kama kama kwa mfano saizi uh, eh, mimi mko online kwa telegram lakini je kuna pengine aiwa twitter space twitter eh. space kuna islamic space hiyo hapo ya twitter ukiangalia utaipata islamic space labda pengine ukiangalia kwa group za WhatsApp imetumwa link yake, unaweza kujoin inshallah. Okay, Na wengine kama wako kwa Twitter pia, Telegram inaitwa Din Khalis. Naam. Kuna mmoja ame request upate majala ama link يلا بسم الله يلا. انا نعم نعم عبد الله نوانا نعم، تفونجي إن شاء الله <laughs> طيب ها الله الله يبارك فيكم نكتفي اياكم ان شاء الله نعم. جزاك الله خير ونفع الله بك يا اخي امين وياكم وياكم الكلام جمع حضوري الله يجزيك فيكم نعم جزاكم الله خير وكتب الله أجركم ونفعنا الله بما سمعنا واجعله في ميزات حسناتنا واجعله لنا هداية لنا ولمن استمع من غيرنا صلى الله عليه محمد وعلى آله وصحبه وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته